a vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Traže da se čine dobra djela, a od nevaljali odvraćaju. I molfu obavljaju i zeka daju. I Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar. Allah obećava vjernicima i vjernicama dženecke bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. To će doista uspjeh veliki biti. Isto mi je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nam te blagodati čuva tako što će nas počastiti da budemo od onih koji su njemu zahvalni. On nas je obavijestio i njegov miljenik nam je prenio da se blagodat zahvalnost čuva. Gospodara molim da nas počasti korisnim znanjem i da nas ukrasi onim što je najljepše, a prati znanje, a to je skromnost. Molim Allaha dragog da nas počasti halal i metkom, a da nas ukrasi onim što je najljepše da i metak prati, a to je darežljivost. Molim Allaha dragog da nas počasti da budemo odvažni i da nas počasti s onom osobinom koja je najbolja uz odvažnost, a to je mudrost. Molim dragog Allaha da nas počasti svime onim čime je svoje čestite rogove počastio i da nas zaštiti od svakog zla od kojeg je svoje čestite rogove štitio. Amin. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Mohamed posljednji Božji poslanik i molim gospodara da mi ovo svjedočini i meni i vama sačuva za onaj trenutak kada će nam najviše trebati. Draga braće i poštovane sestre, i dalje se družimo sa riječima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Hadis Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam obuhvata sve ono što je on govorio, sve ono što je on uradio, sve ono što je on šutnjom svojom odobrio, kao i vijesti o njegovim moralnim i fizičkim karakteristikama. Kada nam ga opisuju oni koji su mu bliski bili, mi vidimo koliko samo imamo razloga da ponosni budemo. Svi oni ljudi koji u jednom trenutku zablistaju u društvu, nastoje vremenom da se udalje od ljudi kako ih ljudi ne bi izbliza upoznali. Dok je Muhammed sallallahu alaihi wasallam do posljednjega dana svoga života bio pristupačan i bio uz ljude da ga mogu vidjeti u svim njegovim stanjima. I njegova veličina je upravo u tome što nam je pokazao kako bi trebao živjeti onaj koji je odan stvortelj Onaj ko vjeruje u jednoga Boga treba živjeti stilom življenja Muhameda sallallahu alaihi Pred samo preseljenje njegova supruga Hazretija Iša je vidjela graške znoja na čelu Muhameda sallallahu alaihi I uzela je njegovu ruku i njegovom rukom obrisala znoj sa čela kaže zbog čega si to uradila, zašto nisi svojom rukom obrisala? Kaže tako mi Allaha, njegova ruka je ljepša nego moja. Tako ju je doživljavao. Vrlo je bitno da svako naše druženje koje evo imamo između ova četiri zida mesjida bude sa ciljem da se približimo svome stvoritelju. A najbolje se možemo približiti kroz ljubav prema njegovim odabranim robovima. Muhammed a.s. kao Isa, kao Ibrahim, sve što odabrani robovi od Adema pejgambera do Muhameda alaih salam i kada čitate Musaf kada čitate Kur'an ne možete da ne primijetite koliko su samo oni imali jednu osobinu koja nam je danas izuzetno potrebna a to je ono što se jednom riječu naziva Edeb, lijepo ponašanje i taj Edeb evo Isa pejgambera kada kaže na sudnjem danu mu gospodar Ja isabne Marijeme, a ente kulta li nasi tehiduni wa umije ilahein Sine Marijemin, jesi li ti rekao ljudima uzmite mene i majku moju za bogove? Kaže Isa pejgamber Kale subhanek Uzvišen si ti Ma je kunu li en akule Ma se li hat Kako da kažem ono što istina nije? Ali onda nastavlja, gledajte edeba, sa Allahom dragi. In kuntu kultuhu faqad alimte. Ako sam ja to gospodaru rekao, ti to znaš. Kaže, ta'alemu ma fi nefsi, wala alemu ma fi nefsi. Ti gospodaru znaš šta se u meni kola, a ja ne znam šta je u tebi stvoritelj. I subhanallah, čak Ibrahim a.s. kada je učio dovu, kaže, wa idha maritu fehuva yashfin, Kaže, kada se ja razbolim, Allah mi daje daje lijek. Ne kaže kada mi Allah dadne bolest, on mi dadne lijek. A mi od principa vjerovanja je vjerovat da bolest lijek je od Allaha. Naravno da nam je dužnost da se liječimo. Ali od lijepog ponašanja prema stvrtelju da podigne svoje ruke i kažeš gospodaru kada sam bolestan ti si taj koji mi lijeka daješ. I zaista je to nešto što bi trebalo svakom vjerniku i vjernici biti smjernica. I kada god dođeš na neko mjesto gdje se spominje uzvišeni stvrte, sjeti se onoga što ćeš sa sobom ponijeti. A to su samo tvoja dobra djela. I sjeti se da ćeš biti proživljen u društvu onih ljudi koji se voli. Zbog toga smo da volimo čestiti, ja molim Allaha da to bude ako Bog da cilj do kojeg ćemo doći, amin. Na samom početku da se sjetimo Fatihom ili dovolj imama Buharije u hadijsku zbirku čitamo, li dan lila Fatiha. 256. hadis u hadiskoj zbirci mama Buharije. Zamolio bih vas da se malo pomaknemo naprijed kako bi ovoj našoj braći napravili mjesta. Slobodno se pomalo pomaknite. Može vam u desnu stranu još. Trpi još desna strana. U ovom je senedu kojeg ćemo ako Bog da sada pročitati spominje se ime Muhammeda sina Hanefije. To je sin Hazreti Ali radijallahu anhu i zašto ovo naupadem, zašto je ovo bitno desna, ima prostora na desnoj strani. Ovaj Mohamed ibn Hanefije je brat po ocu Hazreti Hasana i Husein. I u svim bitkama, iako je imao samo 20 godina, njega je babo Hazreti Ali uvijek sa sobom vodio, bio mi je desna ruka. I jedne prilike, kad ljudi hoće da te posvađaju s nekim, postaviti pitanje na prvi pogled koji je onako, obično, nije, nije nešto teško. Ali u suštini krije crv sumnje koji hoće da ubaci u tebi. Kaže mu, jedan od prijatelja, kaže Muhammede, zašto tebe uvijek Hazreti Alija vodi urat sa sobom? Vozda si ti njegova desna ruka i nosiš bajrak njegov. Što ne povedi Hasana i Huseina? Gledaj kako je to opasno. Hoće da kaže, vidi babo voli Hasana i Huseina, pa ih je ostavio nazad, a tebe Muhammede vodi, izlažete, kaže možeš glavu izgubiti. A kaže, on nije ni razmišljao. Subhanallah, odma. I ako si čestiti, ako si navikao svoj jezik na lijepe riječi. Kad se najteže desi, vjeruj da će najljepše potečni svoj jezik. Sam trebaš navići na to svoj jezik. Odnosno trebaš na to navići svoje srce. Jer jezik što je u srcu. Kaže hazret Mohamed, on je od tabina, generacije poslije ashaba. Kaže, Hasan i Husein su ko, ko oči moga babi. Hasan i Husein su ko oči moga babi, a ja sam mu i desna i lijeva ruka. Kaže, desnom i lijevom rukom šta se štiti? Oči. Subhanallah, uvijek se pazite. Riječi koje su na prvi pogled male, a mogu napraviti veliku štetu. Znam mnoge brakove koji su se raspali zato što je osoba na neprimjeren način govorila mužu i ženi. Raspali se. A čini se na prvi pogled da je mala rečenica. Nemojte da dođemo na sudnjem danu s tom odgovornošću. Vi znate da je Buharija i Muslim su nam prenijeli hadis od Ebu Hurere Men kane ju'minu billahi wal jomil ahir fel jekul hajren jasmut. Onaj ko vjeri u Allaha i sudnji dan neka kaže ono što je dobro ili neka šuti. To bi trebao svaki put kad progovoriš trebao bi znat ko vjeruje u Allaha i sudnji dan je dobro ili šuti. 256. hadis Hadesana Ebu Nuaym kale Hadesana Mamer ibn Jahja ibn Sam Hadesani Ebu Džafer kale قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن حنفية فقال كيف الغسل من الجنابة فقلت كأن النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيدها على رأسه ثم يفيد على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا Hadis nam prenosi Ebu Nuaym od Mamera, Ibn Jahja, Ibn Sama, od Ebu Džafera, od Džabira, radijallahu anhu, da mu je došao Amidžić. Kaže, koji je Amidžić? Unuk od Hazreti Ali je Hasan, sin Muhameda, unuk Hazreti Ali. I ovo je, jedan mi je nedavno student rekao, kaže, baš je ovo, naišli smo, kaže, na, na jednu lijepu anegdotu u knjigama kaže prenio je sin od svoga bave Odnosno imaš čovjeka koji je od uleme i njegov sin od uleme i njegov unuk od uleme. I vrlo rijetko ćete naći, čak u predanjima se stoji da nekada najmanje koristi od alima ima, ima njegova porodica. Zašto? Jer on posvijeti društvu, radi tamo, okrene se gdje. I zbog toga jedan od bitnih uvjeta svakome ko hoće da izgradi svoj život na vjeri u jednoga Boga jeste da ona osoba koju pusti u svoj život bude osoba koja ima tu vrijednost. Jer ako supruga ne dijeli tu vrijednost imat ćeš problem. Prođe vrijeme, ti se okreneš, vidiš da kuća koju si gradio je na vazdu. Subhanallah, Abba mi jedan pričao, kaže bio sam nedavno u jednoj od skandinavskih zemalja i upoznao čovjeka, kaže Subhanallah, Allah mu je otvorio s naših je prostora, pa kaže jedan od najmućnijih ljudi sigurno u čitavoj državi. Kaže, Allaha mi plaće čovjek. Ima sina i kćerku. Kaže, brate moj, nemam ja ništa. Moj sin, da nas Allah dragi sačuva, već je krenuo lošim putem. Čak se navuku i na one stvari koje da Allah sačuva čitavo naše društvo od toga. I muslimane i nemuslimane navukao se na drogu. Jer ima novca od A kaže, kćerka moja nemoralno živi, već je presela živi sa nemuslimanom. Kaže, šta ja imam? Kaže, sav dunjalu koji sam stekao, šta, šta mi vrijedi? Valja meni, gospodaru, dati odgovor za one za koje sam najodgovorniji, a to je tvoja porodica. Kaže, u, upitanje, keifel gušlu min dženabe. Ovo je ono pitanje koje se, pošto smo u poglavlju o o tome kako se okupati od nečistoće, pitao je, kaže, kejfel gušlu min al dženabe. Kako se okupati kada je osoba nečista? I mi smo tu kazali ako se sjećate prošlih puta, da je vrlo bitno u svim stvarima nalaziti mjeru. I ovdje je također mm. ovaj hadis govori o mjeri. Fakultu pa je Hazreti Džabir odgovorio Kana nebiju sallallahu alaihi wasallam Ovo je uvijek u svim hadisima gdje, se kaže Kana nebiju Jer ovijestnik, sallallahu alaihi wasallam je radio tako i tako Primjera radi Od hadisa je Kana nebiju sallallahu alaihi wasallam Eđuadan nas Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam je bio najdarežljiviji od svih ljudi Kaže posebno bi darežljiv bio u Ramazanu Kane nebiju sallallahu alaihi wasallam ešđa'an nas. Vjerovjesnik je bio najodvažniji od ljudi. Šta se znalo desiti? Začuje se zvuk pored Medine. Kaže, dok mi ashabi izađemo, vidimo Resulullah da se već vraća na neosedlanom konju. Kaže Hazreti Alija, koji je sinonim, čak kod nas u Bosni i Hercegovini, kad se kaže odvažan, mi kažemo, mako Hazreti Alija Kaže Hazreti Alija, kada bi se bitka rasplamsala, Kaže, tako mi Allaha, mi bi se i za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam zaklanjali, za Božijeg poslanika. On je, kaže, najbliži svojim plećima bio neprijatelj. Kaže, kako se vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kupao? hudu salasata ekufin? Kaže, uzimao bi tri pregršta vodi rukama svojim iz posude. Vojufiduha ala Pa bi tu vodu koja mu je bila, kaže, posuo bi po svojoj kosi. Vi znate da je to od uvjeta valjanosti gasula i da ništa ne ostane šta? Suho. Mora se čovjek u cijelosti oprati. I to je fik. Fik, razumijevanje. Kažu da su tri velike blagodati čovjeku. Najveća blagodat mu je iman. Kad imaš vjerovanje u dragog Boga, najveća blagodat. Nakon blagodati vjerovanja, najveća blagodat koju ti Allah može dati jeste fik da razumiješ pravilnu vjeru. Zašto? Da bi živio la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Da bi živio vjerujem u jednoga Boga i vjerujem da je Muhammed poslani, Treba ti razumijevanje. A treća, najveća blagodat koja je čovjeku data, kaže jeste edeb. Lijepo ponašaj. I kaže jedan, subhanallah, prelijepa rečenca. Ako Bog da svojom pokornošću Allahu, doći ćemo ako Bog da u džennet. A kaže, a samo edebom pogledat ćemo lice svoga stvoritelja. Samo moramo činiti dobro. Obaveza nam je. I da uđemo u džennet. Ali zbog edeba, zbog lijepog ponašanja ugledat ćemo lice svoga stvoritelja. Kaže, وَيُفِيدُ ala resi I zatim bi tu vodu Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam uzeo i prosipao bi na svoju glavu. Thumme yufidu ala sajri jasadihi onda bi isto tako vodu po, svoj, po ostatku svoga tijela Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam izlio. E sada imate uvijek pitanja. I kaže jedan, vidio je čovjeka da je ušao, mislim da se radi u imamu Ebu Hanifi, pa kaže vidio je brada, nako čehra, baš vidiš, kaže, kod je od bijel kapica, I kaže, imam Ebu Hanife je govorio o akšam namazu i kad je vidio ovoga čovjeka da ulazi, bio ispružena mu noga bila, kaže, povuko ima Ebu Hanife nogu sjeo lijepo na koljena iz poštovanja prema tom čovjeku. Ali onda ovaj čovjek kaže klanjamo akšam, kaže kako ćemo kaže klanjati akšam ako nastupi sudnji dan. Kaže tada će Ebu Hanife ispružiti nogu. Ima <laughs> klanjanja nastupio sudnji dan. Subhana. Čuvajmo se. Čuvajmo se da vanjskim izgledom svojim ne pratimo ono što je unutra. Pogledajte pitanje. Kaže, li al Hasan, Pa je ovaj Hasan, iako iz porodice u kaže, inni rajulun kathiru shari, Kaže, ja sam čovjek koji ima puno kose. Nećemo kazati kosak, jel? Al takav je. Imao je gušću kosu. Kaže, hoće reći, Boži poslanik bi uzeo tri puta svojim mubarek rukama vodu, polio bi tako na, na sebi i smatrao da je kosa već oprana i lice. Glava čita. A kaže, međutim, ja imam Puno kose, kaže. Fakultu pa kaže Džabir radijallahu anhu kane neviju eksera minke šaren. Kaže, Boži poslanik sallallahu alihi veselem je imao više kose od tebi. Hoće kazati da je mjerilo stvari u tim, u kupanju od, od nečistoće, od ženabeta. Gledaj Resulullah sallallahu Pogledaj njega kako je. Nije raspao vodu. Koristio je vodu maksimalno. Čak nam je kazao, čak i ako si na rijeci, koja teče. Nemoj pretjerivati upotrebi vodi. Sallallahu Sada ovdje, kad smo dotakli temu edeba, da neke stvari malo, malo pojačamo u našoj percepciji. Kažu da je neki čovjek došao do rijeke i vi znate da većina ljudi voli posebnost. I hvala dragom Allahu da je tako. Zašto? Jer i džennet ima stepene. Ima najposebniji dio dženneta koji se zove firdeus odakle izviru rijeke dženecke. I na, nas je poslanik učio, uvijek idite prema tome, kod gospodara tražite vrhunac, to je vrhunac. Svi traže posebnost. Ali je ono što je vrlo opasno, posebno u vjeri, u razumijevanju vjere, kaže čovjek je došao do rijeke. Toliko je ibadetio, toliko je dobra djela činio, da je pomislio da je on dobar. I kaže, stao je pred rijeke i rekao je, tako mi Allaha iz ove rijeke ima da izađe riba sada. I stvarno, Allah dragi, dadne da riba iskoči, na obalu padne i oni uzme. kad vidite kako sam ja kod gospodara poseb? Pitaju jednog alima šta kaže za tog čovjeka, koji pred skupinom ljudi kaže, tako mi Allah ima da izađe riba. Pa kaže da je na moru, rekao bi, da Bog da mu izašla ikula da ga proguta. Jer kakvo je to ponašanje bolan prema Allah Kakav je to edeb prema stvoritelju? Mi kad kažemo edeb, mi po time podrazumijevamo svaki onaj odnos koji čovjek u životu ima. Nije edeb samo etika i lijepo ponašanje. Edeb je svaki odnos u koji ulaziš. Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u noći klanja. Hazretja Iša mora sklon svoje noge da on padne na seždu. Otiču mu noge. Kaže hazretija Iša zašto, zašto se umaraš Boži poslanić? Edeb, edeb sa Kaže zar da ne budem zahvalan rob svome gospodaru. Kakav je to edep? Kakav je to edep? Jedna od najbitnijih stvari u životu vjernika jeste slijeđenje Muhameda sallallahu alaihi Zašto? Mi volimo sve Božije poslanike. Ali mnogi od poslanika ne možemo slijediti kao roditelji jer se nikada nisu oženi. Ne možemo ih slijediti kao one koji nisu bili ugledni u društvu, koji su bili siromašni. Suleiman a.s. i Davud a.s. su bili vladari. Mohamed a.s. je bio i potlačen u Meki i vladar. Nakon toga u Medini. Jedini Božiji poslanik koji je obuhvatio sve ono što treba čovjeku. I nema situacije, barem ja nisam naša, da čovjek može u životu zapasti u takvu situaciju, a da nema u sunnetu, u životu Muhammeda sallallahu odgovor kako bi se trebao postaviti, kako bi trebao postupiti. I tu ima jedan vrlo bitan detalj. Da bi čovjek nakon vjerovanja u Allaha, da bi čovjek postupio onako kako treba u datom momentu. Neophodno mi je znanje. Dolazeći ovdje razmišljam, subhanallah, pa 90% dragih ljudi koje znam koji su oko meni, mimo džume ili mimo jednog ili, ili nijednog druženja u hefti, kad imaju priliku da nauče nešto o stvoritelju, o poslaniku sallallahu alaihi wasallam da nauči o vjeru. Koliko su samo mnoge duše žene, žene da nauči o stvoritelju, o poslaniku, da nauči o namazu, da sebe odgoje. Možda, subhanallah, imate čak ljudi koji su u godinama, kaže, u 60 i nekoj godini čovjek vratio se stvoritelj. Kaže, subhanallah, koje su mi, kaže, plakao je do kraja života na svim onim godinama koje su mu prošle. Pa kažu mu, zar ne znaš da Allah oprašta sve ono što je ranije bilo? Pa kaže, znam ja da Allah oprašta, ali koliko sam se samo njemu mogao približiti da sam i ovih 60 godina njemu odan bio. I kada gledate islam, ovaj Muhammed ibn Hanefije koji se spominje ovdje, u 20. godini, jedan od najodvažnijih ljudi, odgojen, kada je osoba odgojena, kada osoba ima edeba, od takve osobe možete očekivati dobro. Kad vidiš na odgojenog čovjeka, kad vidiš osobu koja lako, čak Boži poslanik nam kaže, vjernik nije onaj koji psuje. Vjerniku ne može psovka biti na jeziku. Sjećam se, subhanallah, od onih trenutaka kad stvarno čovjek se zapita šta da radi. Ulazi čovjek u džamiju, zapne mu nešto opši. Naviko svoj jezik na psovu. Neđo Bog Allah, dragi, može dati da to upravo bude onaj trenutak kada će preseliti. A vi znate da je Boži poslanik sallallahu alaihi rekao kullu abdin ala ma mata ali Svaka osoba će biti proživljena u onom je stanju u kojem je umrla. Sam se ne do Bog Allah te proživi, a ti ružna riječ izlazi iz tvojih usta. I zbog toga izuzetno je bitno da imamo u svom životu Gledajte ovdje, dolaze kod džabira, dolaze kod ashaba Resulullah sallallahu Dolazi da upitaju. Upitajte. Čak i u najtežim situacijama. Hvala dragom Allahu, vidio sam da kod nas u našem društvu, pogotovo mladi ljudi, uče se hvala Bogu da ne stavljaju svoju pamet pod noge. Zapamti, onaj ko ti traži da stavi da staviš pamet pod noge, a ne kaže ti, kaže Allah, kaže poslanik, to mi prihvatamo iz čvrstog uvjeđenja da je Kur'an i poslanik to stvrte. A u stavovima, u mišljenjima, nemoj stavljati, nemoj stavljati pamet svoju pod noge nemoj dozvoliti da srce uzme onaj koga ne zasluži. Čak i u najtežim situacijama. Hvala dragom Allahu, počeli su ljudi sazrijevati. Počeli su sazrijevati u svom identitetu. Nedavno, da Allah dragi, sačuva sve naše brakove. Mladići, djevojka, muž, žena razvode se. Ali prije nego što se razvedu, nazvali jednog od alima, pitaju ga na koji način, koja je procedura, kako da se mi ne ogriješimo. Alhamdulillah, i to je. Pa i ako dođe do toga, Dajte da ispoštujemo ono što je što nas gospoda duži jedne prema drugima. Pa ako ti više nije hanuma, ako ti više nije muž, pa brati i sestra ti je povjeri. Sačuvajte čast jedno drugoga. I od najljepših rečenica koje sam zapamtio od jednog čovjeka, koji je tako razveo se, pa ga ljudi provociraju, što se razveo? Kaže, subhanallah, to je bila moja sestra, pa vjeri da je smije spomenuti mimo dobro. Čuvajte čast jedni drugi. Ljudi Boži nema većeg nagradi od one koju je gospodar obećao onome ko pokrije sramotu i mahanu jednoga čovjeka. Allah njegovu sramotu i njegovu mahanu oprosti i sakrije na sudnjem danu. Danas imamo situaciju da čim se nešto loše desi, čim se desi bilo šta što je negativno, odmah preplavi. Informacija na desetine hiljada ljudi to otvori i pogledaj. A kad se desi nešto dobro, nažalost ljudi ne posvećuju toliko pažnje tome. Zašto? Zato što u srcima ljudi kada je čvrsta vjera. I završću, to je jedna kratka sura i mi je svi znamo. Nedavno sam u jednoj knjizi pročitao vrlo lijepo tumačenje te suri. To je sura Ma'un, davanje u naručje. Sve se, evo, i znanje se daje u naručje, daješ ljudima da se okoristi. Kaže uzvišeni gospodar, Ra'ejta lezi yukadhibu bid din. Jesi li vidio onoga ko poriče vjeru? Pa onda opisuje ko to poriče vjeru. Edin je sudnji dan, poriče vjeru u Boga, poriče odgovornost pred stvrtelje. Bilo šta od toga ako poričeš ti poričeš vjeru. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ لِيَتِيمِ To je onaj koji je tima. Odbija od sebe, odbija siroće. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ I ne daje i ne potiče da se daje siromasima ono što mi evo ovdje radimo. Imamo cilj, zapamtite, 10 tona nam je cilj, još nam fali 1000 kilo A imamo još samo dvije halki Fali nam još 1000 kila. Ovo što ste donijeli vidjet ćete na internet koliko je. Sljedeća dva puta idemo na 10 tona. Jer je gospoda rekao, jesi li vidio onoga ako poriče sudnji dan? Prva osobina, odbija siroče. Zamisli društvo jedno gdje muslimani i muslimanke nisu smogli snage da organiziraju brigu o jetimima. Nedavno kad sam bio u jednoj nemuslimanskoj zemlji gdje nema muslimana toliko manjina su i uglavnom imigranti koji su došli tu. Kaže im jedan od ljudi, kaže, upoznaje me, kaže, ovo je naš brat Muhammed Mustafa, već kako se zove. Kaže, on je bio Hrvat, kaže, primio islam. Kaže, znaš koja mu je misija sada? Kaže, njegov je zadatak da u ovoj državi se pobrinu da kada muslimansko dijete zapadne u probleme, a djecu uzimaju, država uzme, kad roditelji imaju probleme, uzmu ti dijete i stave u hrantensku porodicu. On je uzeo na sebe obavezu da se bori da to muslimansko dijete dođe u muslimansku porodicu. Kaže zašto? Slušajte Allaha vam dragog. I sjeti se kuranskog ajeta. Ako se vi okrenete od vjere, Allah će samo druge dovesti. Kaže, taj čovjek koji je primio islam, subhanallah, je čuo dijete, žensko dijete od 9 godina, kako je kroz suze na televiziji u toj zemlji govorila, ja ne želim da jedem svinjetinu, stavite me u muslimansku porodicu. Ja želim da živim među porodicom koja dijeli moje vrijednosti. Dajte mi moje pravo. I uzeo je na sebe obavezu i time se bavi. Jesi li vidio onoga ko poriče vjeru sudnji dan? To je onaj koji odbija siroće, Vola yahuddu ala ta'amil miskin. I ne podstiče, ljudi Boži, ovaj, ova sura je objavljena treće godine po nije po hidži, nego po poslanstvu. Još u Mekiji, još na nas nije bio propis Jesi li vidio onoga ako poriče sudnji dan? To je onaj koji prema jetimu nema dobar odnos. A vi se prispitajte kako mi prema jetima vodimo računa ovdje koliko mi vjeruje u nema. To je onaj koji ne podstiče da se nahrani siroma. Kaže gospodar, lil Prvo jetim, drugo miskim, treće teško li onima koji klanjaju. Treća godina, znate šta je imalo u trećoj godini poslanstva? Sabah i jakša, ujutru i navečer namaz. Nije još bilo objavljeno prije dnevni namaza kao obavezno. Fawailu lil musallin, teško li onima koji obavljaju namaz? Dobro, je ovo meni i tebi, je ovo vjernicima i vjernicama ili ovo nevjernicima govor? Je da vjernicima? Subhano. an salatihim sahun. Oni koji su u svojim namazima nemarni. Oni koji su u svojim namazima nemarni. Sedam puta pet je 35. Ti i ja ćemo klanjati 35 namaza u ovoj hefti a da nas Allah nije počastio ovo da ovdje damo jednom heftično sadaku, možda bi nam prošla hefta, ne bi ni sadaku dali. Subhanallah. Peli je po tumačenju. Kaže ovaj alim, tumačeći ovo, namaz mora imati trag na tebi. Taj trag mora biti korist koji će tvoje društvo vidjeti od tebi Namaz koji obaviš, iskrušenost koja se alhamdulillah u nama pojavi kad smo pred stvrteljem treba da rezultira dobrom prema svim ljudima. I onda ćemo, oni koji su jetimi, koji su najugroženiji, a posljednji Božji poslanik nije slučajno on jetim. Nije slučajno da bi se mi kao narod, narod danas se dešava gore nego što se dešavalo za vrijeme Tatara i Mongola. Imate situacije da na stotine hiljada djece budu jetimi u samo jednoj zemlji. Stotine hiljada. Na milione poginu. Nikada više, veća stradanja nisu bila. I zato preispitujmo se. Preispitujmo sebe kroz dvije prizme. Kroz prizmu traženja znanja. Stalno tra... Molim vas, čitajte. Ilhamdulillah, nedavno jedna sestra je primijetila, kaže ima ljudi, hvala Bogu, dođu u tabački, onda kaže odu, više ne dolazi. Ja kažem, alhamdulillah, ne bi mi mogli ni stati onaj Jedan, jedna od stvari, pola, idi tamo gdje ti je lijepo. Idi tamo gdje se tvoje srce smiri. Ma gdje bilo to? Idi, otvori, otvori svoje oči, otvori svoj um, otvori svoje srce. Slušaj šta ti stvoritelj kaže kroz Kur'an. Alhamdulillah, koliko predavača ima u našem gradu? Na desetine, na stotinu. Koliko ima hatiba? Na desetine, na stotinu. Otvori, potpuno je normalno. Od tebe sam Kenane ili od tebe sam Ahmeda Mustafa uzeo. Uzeo hafiz za ono što... Ti nemaš mi više šta ponuditi, idem Alhamdulillah, Allahovo davanje. Hvala dragom Bogu pa nas je tako počastio. Da živimo slobodno, da možemo večeras doći slobodno ovdje, da možemo slobodno sadaku skupiti i kada ovaj cilj postignemo ovih deset tona, kažemo sljedeće godine ćemo dvadeset. I to u jednoj godini, ne u dvije. Kažu me braća u Maleziji, mi svake godine postavimo cilj i kaže uvijek ga prebacim. Ali ja mislim oni ovako realno postave cilj. Vrlo je bitno za vijenika realno postaviti cilj. Kaže, planirali smo, Malezija, vi znate, Zanimljivo je, subhanallah, kad sam gledao kako iz godine u godinu prikupljaju zekat, sad mi im je, kaže, najveći problem kako, kaže, sad zekat distribuirati. Sam, kad toliko ljudi imaju povjerenje u tu islamsku zajednicu, da daju svi zekat, tamo imamo situaciju da prikupe oni blizu 400 miliona eura zekata, 800 miliona maraka, blizu milijardi zekata. A nije je otprilike, koliko sam ja razumio, 16-17 miliona muslimana. Koliko je bošnjaka? 2, 2,5 miliona. I kad uzmeš dijasporu, hajmo reći 3, 3,5 miliona. Oni prikupe 800 miliona zekijata koji odje kome? Ode za mektebe, ode za održavanje džamija, ode za sve ono što treba, ode za stipendiranje studenata, ode za svako dobro i to transparentno kaže. Ovo je, kaže, naš projekt. I zato ovo tumačenje sure Ma'un nek nam bude na pameti nek nam bude na pameti da ovaj namaz, alhamdulillah, kojim nas je Allah počastio, treba dati, treba dati svoje rezultate u društvu. Zašto se jedno od pitanja koje se stalno postavlja, ja bih vas volio zamoliti da o njemu razmišljate. Zašto nekada vidimo one ljude koji su alhamdulillah bili, možda i bez švakat klanjali, redovno Kur'an, odjednom vidimo da ih ufati neka slabost. Jedan od glavnih razloga je što njihovo vjerovanje kojeg alhamdulillah imaju u sebi ne pronađe put da poteče u korto života. Moraš pronaći ono čime ćeš se ti baviti i čime ćeš doprinositi društvu i zajednici u kojoj jesi. Ne možemo svi biti ko Halid ibn Velid vojskovođa, ali ima ovdje momaka koji su profesionalni u vojstvu. Ne možemo svi biti ko Hazreti Omer, da budemo oni koji državaju sigurnost, a ovdje ima ljudi koji rade u policiji, imaju obavezu da čuvaju sve građane ove zemlje. Ne možemo svi biti. Ne možemo biti svi ko Hazreti Osman koji je bio trgovac, jel tako? On je samo premio vojsku. Sto deva njemu dati nikakav problem sa svim natovarenim na njim. Ne možemo biti svi. Ne možemo biti svi ko Hazreti Ubej ibn Kav koji imao prelije glas poučio pa Kur'an. Ne možemo. Ashabi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam svi su imali ono u čemu su prepoznali svoju zadaću na meni i na da prepoznamo svoju zadaću i da radimo i da se ne okrećemo desno i lijevo da nas ne interesuje šta neko priča ja sam odabrao da se time bavim da me Allah dragi pomogne da tu svoju misiju i taj svoj zadatak ispunim kada budemo takvi onda ovo pitanje kaže ja sam čovjek koji ima puno kose Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve je više kose od tebe ima. Ima još drugi detalj. Kaže jednom dolazi licemjer. Kaže znam da je rođen prije Muhameda sallallahu alejhi ve Hoće da uvrijedi Muhameda alejhi Ali ne možeš uvrijediti čovjeka koji je poput sunca. Ti možeš zakloniti rukom da ne vidiš sunca, ali ono će grijati ostatak svijeta. I lica drugih ljudi će biti počašćena sunca Kaže, ko je stariji ti ili Muhammed? A zna da je rođen prije Muhameda sallallahu alaihi sallam. Kaže ovaj plemeniti ashab, kaže on je stari, a ja sam rođen prije njega. On je stari, hoće reći, ja njega poštujem, jer je Božji poslanik, on je stari u smislu poštovanja i svega. Allah je dao da se ja, da se ja rodim prije njega. Ja molim drago gospodara da imamo ovo lijepo ponašanje najprije prema svojim roditeljima, prema onima koji su nama najbliži, prema svojoj braći i sestrama i prema svim onim ljudima koji žive oko nas. Vjerujte da nije ni jedna savlja muslimanska ušla ni u Maleziju ni u Indoneziju. Šta je ušlo? Šta je ušlo? Ušli su trgovci sa svojim edebom. Kaže, znalo se desiti, time ću završiti, da jedan od njih prodaje knjigu. I knjiga ima mahanu. Kaže, ova knjiga ti je, ne znam, deset maraka, ali pošto ima mahanu, tebi je sedam. Pa kaže, zar je nisi mogao sakriti? sam kaže, ali moja vjera mi to ne dopušta. I čitava nacija primi islam. Zašto? zbog poštenja. Ni jedan jedini vojnik muslimanski nije bio ni u Maleziji ni u Indoneziji. Ni jedan. A jedna od najbrojnijih muslimanskih zemalja je koja? Indonezija. Uz Maleziju to je ogroman broj. Na stotine miliona muslimana žive samo u tom dijelu svijeta. I što je jedan lijepo primijetio, gledajte što Islam radi sa ljudima. Imate Južnu Ameriku, imate Maleziju i Indoneziju. U Maleziji i Indoneziji imate Muhameda Mahatira. Mahatir je njihovo klasično ime. Njima je jezik ostao ispio običaj samo malo oplemenjeni sadržajima islama. Tradicija, sve imena im ostala ista. A pogledaj Južnu Ameriku. Niti imaju više svoj jezik. Nemaju ništa. Potrani su totalni. Islam samo čovjeka oplemeni. Onako kako je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Innema boistu, zaista sam poslan samo li u mekarim al da upotpunim plemenite ljudske čude. Ja molim Allaha dragog da naš dolazak bude ovdje radi tog razloga. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, molimo te svako dobro koje su od tebe molili miljenici tvoji. Gospodaru naš, zaštiti nas od svakoga zla od kojeg su kod tebe zaštitu tražili miljenici tvoji. Posebno te molimo dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi Gospodaru naš, oprosti nam grijehe i nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, počasti nas svim onim osobinama koje su tebi drage. Gospodaru naš, zaštiti nas od svih osobina koje nas od tebe udaljuju. Gospodar naš počast nas da prilikom mučenosti budemo ponizni. Gospodar naš počast nas da prilikom imetka budemo darežljivi. Gospodar naš počast nas da u trenucima odluka budemo odvažni. Gospodar naš počast nas da se volimo iskreno u Tvoje ime i da širimo islam iskreno u Tvoje ime. Gospodar naš zaštiti nas od svakoga zla. Gospodar naš počast nas bezbjednošću u svim zemljama gdje mi živimo. Gospodar naš počasti sve ljude bezbjednošću ma gdje oni živjeli. Gospodar naš smiluj se umetu Muhameda. Gospodar nas miluj se našoj braći i sestrama u Siriji. Gospodar naš zaštiti njihove živote i metke i čast. Gospodar naš molimo te onako kako si nas pomogao i nama pomogao, gospodar pomozi njih. Gospodar najvećim te imenom tvojim molimo da se zaustavi proliče na zemlji. Gospodar zaštiti sve nedužne i pomozi nas da mi rukama i jezicima svojima štitimo i nedužne. Gospodar naš ako je jak je tebi draži pa nas počasti da budemo jaki. Gospodar naš vjernika kako je čestit tebi odan je tebi draži pa te molimo da nas počastiš da budemo vrijedni i čestiti. Gospodar nas miluj se nama roditeljima našima braći i sestrama prisutnim i odsutnim. Počasti nas uspjehom u ovim danima ispita i počasti nas uspjehom na budućem svijetu svim ispitima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.